Laida paaugliams yra racijos. without pain, losing our wisdom for years. Straight men somewhere, rebels and slavery. Faked and so square, cynical. afraid of shame. You'll catch up on a soul. Sweet darling shame, we're no living fault. Need for understanding, and time will pass on. song, but one time to lose, one time to win. As long as we're willing, one time to love, one time to leave. As long as we Sveiki. Sveiki. Čia yra Racijos, aš Salvija. Aš Adomas ir mes turbūt neįprasčiausi vietoj. Kokioje dar esame vedę pokalbį? Prie Mario. Esam Nidui ant žolyno, iš vienos pusės Marios, iš kitos pusės uh, Vilos. vilos įvairios. <laughs> ir esame čia. Ėjome 20 minučių ir esame... Kol atradom. Visiškai, kol mhm. atradom, mhm. bet nieko tokio. Ir atradom ką? Atradom Psichologė. Taip, pirmą kartą mūsų laidoje pagaliau yra psichologė. Aistė Saidytė Čiaburek, sveiki. Sveiki. Ji ne tik psichologė, bet dar ir edukologė bei teigiamos kūno sampratos kūrimo konsultantė, e, psichologijos ir saviraiškos studijos Pamilk savai kurieja. Ir šiandieną norėtume kaip kokie mokslininkai dabar sustarti mhm. dėl savokų, Taip. bet aš manau, galbūt mes galim sustarti ne, nevadinti nei marozais, nei forsais, nei urlaganais, kaip kažkas dar vadina. Mhm. Ir galbūt tiesiog miesto tvarkdariai, taip ironiškai. Mhm. Taigi šiandienos mūsų tema - miesto tvarkdariai, kaip mes juos įvardinam, arba marozai, kaip kiti galbūt įvardina, iš kietumo ar iš baimės. Mhm. Ja. yeah. Kaip, kaip Jums atrodo, kodėl yra susiformavęs apskritai toks stereotipas, keliantis baimę ir kiek jis iš tikrųjų yra pagrystas? Keliantis baimę kitiems žmonėms, ar ne, aplinkiniam keliantis, dėl to, kad jie, nu, jų kūno kalba visų pirma, um, kaip sako, spinduliuoja tą agresiją, jeigu pažiūrėti kūną, ar ne, kokios akis, kokia laikysena, kokie jų, kokios jų manieros, kaip jie eina, kaip jie juda, galima susidaryti, kad tai galbūt gali būti panašus į grėsmę kelinti žmogų, ar ne? Tai tie žmonės iš tikrųjų viduje patys turi to neįsisamoninto, nesąmonintų baimių, e, galbūt tai yra baimės, nu, vad būtent e, santykė su kitais žmonėmis, galbūt tai ir tai, aš manau, kyla dažniausiai nu, iš vaikystės patirtos kažkokios patirties, tokios trauminės, žodžiu, kad dažniausiai tokiem žmonėm, kaip pasakyti, jie yra galbūt gyvenę tokioje aplinkoje, patys agresyvioj, kur jie jaučia, kad nu, kitas žmogus žmogus, e, mm, kaip pasakyti, tiesiog kelia grėsmę. Ir jie tokiu būdu nori apsisaugoti. Tai kartais tai ir vyksta, kad jie geriau patys puls, negu patys leis e, būti paulami. Taip, taip. Polimas geriausia apsisaugojimo priemonė. Taip, kiti mhm. taip. Kiti vieni taip eina į polimą, o kiti atvirkščiai gali reaguoti e, atsitraukiant. Na, kaip pasakyti. Tai dažniausiai Dėl to taip ir atrodo. Tai čia, žinokit, tai vat, būtent ta kūno kalba ir atspindi daugiausiai žmogų ir galima labai daug ką pasakyti mm. apie žmogų, čia, tai kaip tai jis jaučiasi. Įdomu, atrodo, apskritai mm -hmm. skaitimas kūno kalbos. Tačiau mm -hmm. tai iš esmės tai yra paviršutinis keutas Taip, Aha, taip. O, bet aš, pavyzdžiui, niekada su jais nesukalbėjęs. J mm -hmm. Jūs esate su jais. Aš esu, pavyzdžiui, va dabar aš prisiminiau neseniai pavasarį, aš irgi su kolegomis mes kažką laukia diskutavome ir priejo žmogus e, benamis. Bet labai agresyvus. Jis užsipuolė mano kolegą, kuris uh, um, kaip pasakyti, turi tokį mantrą šukuoseną dredus ir jam nepatiko tie dredai ir jisai puolė įžeidinėti, e, kalbėti apie jį, koks jisai yra įvairiais žodžiais. Ir labai buvo įdomi situacija, kad aš taip tik tai stebėjau ir e, tą situaciją žiūrėjau iš šono, nes jisai bandė su juo gražiai ramiai kalbėti su tokiu žmogumi. Ir tada labai įdomus buvo toks eksperimentas, kad, na, jie, žodžiu, jau kai pasikalbėjo, aš pasisveikinau su juo, sakau, laba diena, jums matyti šiandien yra nekokia nuotika, jūs blogai jaučiatės, kažko tai supykot. Ir, ir, ir jisai taip labai sureagavo, pamatydamas, kad jo niekas nepuola, o maloniai išneka. Ir tada aš pasiteiravau, koks yra jo vardas, norėjau kaip tik paklausti, nes mes tenai buvom kolegos iš mokyklos projekto что ir e, norėjau paklausti, vat, koks yra jo gyvenimo mokytojas, kas, nes mes būtent tą temą analizavom, kokie yra mokytojai, kokie mums tie būtent mokytojų autoritetai, kurie mums yra palikę, kas yra tas geras mokytas būtent. Ir jisai labai įsitraukė diskusiją ir paskui mes atsisveikinom ir žodžiu, ir jis e, labai maloniai išėjo ir palinkėjom geros dienos ir žodžiu, tai neperaugo į konfliktą. Jisai matyt pamatė netobulas save. Ir žinot, kaip sako, čia yra toks psichologijos terminas pro jo pačio projekcija. Žodžiu, tai, ką jis viduje išgyvena ir mato, jam rezonuoja aplinka ir jis nu, nori pulti, matyti gyvenime jisai irgi yra kažkada tai buvęs užpultas. Tai, vat, tai čia aš nežinau, jisai nėra tas, kaip jūs vadinate, miesto mm, tvarkdarys, bet, nu, va, tiesiog, kad būna, būna tokių žmonių, kuriems, va, krenta į akis ir, ir jie nori, jie jie taip sakau savo menkumą, jie taip išveikinėja, galima mm. pasakyti. O galbūt atsimenat, koks buvo jo gyvenimo mokytojas? Žinokit, jis labai labai tikrai, aš netgi turiu video klipą, man atrodo, dar iki šiol telefone su juo. Ir e, dabar gal žodžiais nepamenu, bet jis sakė, kad labai nuoširdus, šiltas, geras žmogus. Geras. <laughs> tai va, tai tos savybės, to, to mokto buvo tai, kad buvo nuoširdus, šiltas santykėje tai būtent. Būtent tai, ko jam trūksta, taip, kokio santykio taip, jam trūksta. Taip. E, kai mes diskutavom apie šią temą apskritai, mums labai iškilo toks klausimas, ar nu, va, tas grinai tas miesto marozas, ar tai yra viso gyvenimo būdas, nuosprendis, <laughs> profesija, ar tai paauglystės stadija, kuri, kuri kurios išaugama. Taip, kur yra tiesiog, nu, periodinė. Aš manau, būna įvairiai, priklauso koks yra to žmogaus amžius. Galbūt vieniem tai tikrai yra pereinamasis laikotarpis, kada, kaip sako, ypač gal, nu, va, jeigu tai kalbame, mes daugiau vis tiek apie vyrišką lytį, tai kada, nežinau, žiūrint koks amžius, jeigu tai yra paauglystėje tokie banziugos, mhm. <laughs> nežinau kaip juos pavadinti, tai žinot, jie, kaip sako, išgyvena savo tokią tapatumo, tapatumo ieškojimus, ypač tokio vyriško, kas yra vyriškumo tap, tas A, tapatumas. Jie mano, kad vyriškumas jie tai mato tik tais agresija. Taip, taip, taip, per agresiją, per va, tokį, mm, jie taip pajau, pajaučia savo galios jausmą, kad aš galiu, kad va, į tokį nori tą savo vyriškumą galbūt tokiu būdu įtvirtinti. Tai, va, tai gali būti toks, o gali būti, žinot, žmogus visą laiką užstrigęs tokiam savo, na, kaip sako, tapatume, kuris demonstruoja, kad jisai yra yra nu, labai stiprus, labai galingas, galintis užgauti kitą žmogų ir, ir kaip sakau, kartojus, kad jis kompensuoja savo pačią nepasitikėjimą ir baimės vidinės. Tai va, Tai įvairiai, įvairiai, negaliu taip pat pasakyti, čia priklauso nuo, nuo konkretaus atvejo, manau. Bet ateina tas visas nepasitikėjimas iš tėvų, ar ne? Iš šeimos. Taip, taip, viskas yra tai, labai priklauso nuo kokioje mes aplinkoje užaugam, kokioje aplinkoje, kokia, e, kokio, kokia ta aplinka yra. Galbūt, pavyzdžiui, toks žmogus yra tiesiog augęs šalia tokių tėvų, kurie visą laiką sakydavo, kad tu nevykėlis, tu tenai koks nors bailys ir panašiai. Žinot, kad va tu bijai, tu negali ir panašiai. Ir jisai jam yra labai svarbu. E, na, kaip sako, išgyventi, kad, kaip pasakyti, vieni kartais būna žmonės, kad jie kai pastoviai girdi žeminančius žodžius, tarkim, tai jie linkia netgi na, savo tą tapatumą tokio nevykėlio ar bailio netgi išveikti ir parodyti, kad bailys, bet kiti, na, kitokį kaip į polimą gali eiti. Tai va, tai irgi va tokia aplinka Čia yra labai svarbu, galbūt tai yra kokia nors netgi žmogus, jeigu puola jo vaikystėje patirta trauma, mhm. kad jis, va, žodžiu, ja. jį kažkas yra išgazdinęs ir jisai mato žmonės, kad ir, ir netgi ta aplinka, jeigu jo yra vaikystėje agresyvi aplinka, tai jis tai, tai pasaulį suvokia, kad pasaulis yra agresyvus, kad reikia ginti, kad negalima pasitikėti žmonėmis. Mhm. Ir pavyzdžiui, kaip jūs sakot, jeigu jūs užkalbinot gatvėje ir panašiai, ir žmogus iš karto, jisai, iš karto jo refleksas tiesiog taip reaguoja, nes jis jau yra kažkada tai išgyvenęs. Mhm. O pavyzdžiui, žmonės kiti labai gali ramiai sureaguoti ir pasisveikinti taip, taip. ir gražiai, dėl to, kad tiesiog e, tie žmonės matyti, a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light take us out of the dark. Man made the boat by the water, like Noah made the ark. This is a man, man, man world, but it wouldn't be nothing without a woman on the girl. and our baby boys. Man make them happy, cause man make them toys. And after man make everything, everything, yeah. Do you know that man makes money to buy from other men? This is a man. one little thing without a woman Oh, how, how man needs a woman. I sympathize with the man that don't have a woman. He's lost in the wilderness. and bitterness. It's loud, love, love, Kai klausai, ar matai, ką girdi? Radio Gama 99 FM. Pirmą kartą mūsų laidoje pagaliau yra psichologė Aistė Saidytė Čiaburek. Taigi šiandienos mūsų tema - miesto tvarkdariai, kaip mes juos įvardinom iš kietumo ir iš baimės. Ir užkabinom čia tą vyriškumą ir tą mhm. bandymą parodyti ir ta, galbūt tokį vienokį ar kitokį savokų nesupratimą, nes nu, iš tikrųjų mūsų visuomenėje labai daug formuojama yra tai, kad tu gali laimėti smurtu arba agresiją ir kad jeigu tu esi vyras, tu turi būti stiprus, niekada neverkiantis ir taip toliau. Taip. Tai galbūt čia va, tas irgi dalykas daro įtaką labai didelę. Užslopinti jausmai iš tikrųjų, taip, taip, išreikšti, tarkim, savo silpnų emocijų, nu kaip pasakyti, tokių emocijų kaip ten e, baimė, kokia čia dar galėtų būti, nu tokia bejėgiškumo galbūt gyvenime neparodyta ar ne, kad kaip, kaip dažnai tėvai augina ar ne berniukus, tai iš tikrųjų, o ką jam daryti su tais jausmais, kartais būna taip, kad žmogus slopina kūnas lopina tas savo emocijas ir kartais e, tos emocijos paima viršų ir mhm. kartais e, gaunasi. Taip, ir iš tikrųjų šita tema nėra mhm. daug kalbėta, nu, jinai nėra tiek daug liesta. Ir, ir vis tiek, ir... nors ir atrodo jau e, mūsų visuomenė kažkaip pripranta. Kažkiek ir moderni ir, bet, ir taip mhm. toliau, bet... Kad... Bet vis tiek tas stereotipas išlieka. Ir vat, e, kai, kai domėjomės apie jūs, <laughs> tai tai. mus labai užkabino tą saviraiško studiją Pamilk save. Ką jūs ten veikiate ir kas tai yra per studiją? E, ta studija, žinokit, dabar jau šiuo metu yra nebeveikianti. <laughs> bet iš tikrųjų, du, kaip pasakyti, aš esu ta idėjos e, autorė ir e, kada aš m, ieškojau savęs, m, tiesiog tiesiog vat, ir pradėjau irgi gyvenime domėtis vidiniu žmogaus gyvenimu labai stipriai, tai aš, na, tokį, čia toks kaip mano kaip posakis ar ne, ar, ar frazė, vat, kad yra labai svarbu pamilti save, bet dažniausiai žmonės paskui labai pasimet ir klausia, o tai ką reiškia pamilti save, o tai kaip reikia pamilti save ir panašiai. Tai vat, šioje studijoje vedėme anksčiau nemažai tokių seminarų įvairių, bet dabar aš daugiau užsiemu tai, kad aš daugiau dirbu individualiai su žmonėmis. Tai jos kaip ir tokios kaip ir nebėra. Uh, Bet aha. tiesiog mes kodėl užklausime apskritai apie šitą aha. studiją, nes va, tas visas šaltumas ir tas apskritai žmogaus na, beveik pusė psichologinių problemų ateina iš to, jog jisai savęs nepripažįsta, savęs nemyli ir, jau, ir neranda. Jau, ir, neranda net, ir jaučiasi ne visavertis. Taip, taip, taip, taip. Ir, taip. Ir, ir, ir ypač mūsų amžiaus žmonių tarpe. Tai iš tiesų, tai žinot, tai taip, tai čia irgi, bet gal kai mes kalbėjom apie tą vaikystę, tai iš ties dažniausiai žmogus, nu, kai jisai formuojasi ar ne, tai labai priklauso vis tiek nuo pradžių, kai užgimsta nuo santykių su mama. Ir, ir e, dažnai vat, vėl paminėsiu tą pačią aplinką. Jeigu mes matom, kad aplinka um, net nuo pačių ankstyviausių žmogaus metų, gyvenimo metų, jam yra labai nesaugi, tai kad, žodžiu, jo nėra atliepiami E, pagrindiniai poreikiai ir ne tik fiziologiniai, bet ir emociniai žmogaus poreikiai. Jisai gyvenime, jam, kaip sako, susiformuoja toksai savęs, kaip sakyt, klaidingas vaizdas, kad jisai yra nu nemylimas, negerbiamas. Ne... Ir vad būtent žmogui yra labai svarbu patirti meilį iš pradžių iš tėvų, nes tėvai dažnai vaikui pasako ar parodo savo elgesiu, kad jis yra geras žmogus geram pasauliu. Tai tas tas nepasitikėjimas ir nemeilė savo, tai yra, nu, kaip pasakyti, ateina, na, nuo labai labai anksti ir įvairiai, nuo įvairiausių patirčių, ar ne, kaip mums sekasi bendrauti su žmonėmis, kaip tie žmonės su mumis elgesi ir panašiai. Tai jūs tikrai esate teisūs, kad e, tas, kaip sako, vidinis e, apie save jausmas toks, galbūt, kad aš nelabai čia vertas, ar, ar galintis, ar gebantis, jisai gyvenime, na, žmogui tikrai labai na, atlėpė jo ir įtakoja gyvenimą taip, kaip jis nuo toliau nugyvena, ko, kaip jis ieško toliau. Tarkim, iš savo patirties aš žinau, tiek daug žmonių nu, būna vienetai, kurie gali pasakyti, kad aš myliu save. Ir dažniausiai būna žmonės, kurių, pažiūrėjau, tėvus aš pažįstu ir aš žinau, kad tie tėvai, jie myli savo vaiką, stengiasi dėl jo. Galbūt tai iš tikrųjų yra peraugamas e, tarpsnis. Tai žinoma, aš manau, kad kai žmogus pradeda ieškoti po truputį ir žiūrint, na, kaip jam sekasi toliau gyvenime įsitvirtinti tam išorinėme e, gyvenime, e, na, jisai pakeičia tą savo nuomonę apie save, tarkim, ar, ar, pavyksta, ar pavyksta pasiekti ten, tarkim, išsikeltų tikslų, svajonių ir panašiai, ar ne? Tai vad tikrai yra peraugama, ypač paauglystės laikotarpyje jaunimui yra, na, dažnai jaunimas klausia, kas aš esu ir tokia išgyvena savo identitetą. Žmogus, kri, žmogus klausia, tai. kas. O mhm. jums kaip buvo? Aha, ar jums tai buvo? Uai, žinot, kaip pasakyti. Psichologijam taip nebūna. Žinoma, aš irgi, aš irgi žmogus ir tuo metu aš buvau paauglė ir ne psichologija ir savęs ieškanti mergina. Tikrai aš galiu padėkoti savo tevams, kurie man labai daug leido gyvenime eksperimentuoti. Aš lankiau nemažai burelių, išmėginau įvairiausias tokias įdomias. Pradžiai šokius lankiau pramoginius, paskui atsimenu, kad ir teko ir dainuoti chorę tris metus, ir baseiną, ir dailę, ir orientaciją kursinį, ir dramos burelį. O geras. Taip, tai va, tai žodžiu, tai tikrai aš labai eksperimentavau, tikrai galiu pasakyti, kad neturėjau tokio labai stipraus pasitikėjimo savimi mhm. jausmo, nes irgi viskas buvo nedrasu, keitėsi ir, aplink, ir aplinka mano, tai žodžiu, ilgal, il, kaip sakant, laikui bėgant, po truputį, po truputį. Um, aš įgyjau įvairios gyvenimiškos įvairios patirties. Na ir tas vaizdas Paskui keitėsi tas vidinis jausmas mhm. apie save. O dabar jaučiatės radus save? Labai. Dabar esu kaip tik išgyvenu tą momentą, kada viduje išgyvenu tokį vidinį ramybės jausmą. Geras. Reikia laiko ir, žinokit, aš manau, kad reikia ieškoti, nebi, nebijoti, kaip sako, neužsidaryti savyje, o, žinot, kaip sako, žmogus save pažįsta atsiskleisdamas kitam žmogui ir atsiverdamas. Vat, ir save pažin, irgi pažįsta labai dažnai jinai per santykių su kitu žmogumi, nes mes negalime vieni su savimi <laughs> kažkaip labai, na, kaip pasakyti, savęs atrasti, mums reikalingi kiti žmonės. Tai vad, aš tikrai rekomenduočiau ir jaunimui, e, kad jaunimas nebijotų išreikšti savęs, nebijotų nes pasakyti pat, savo tai, e, nuomonės. Tai, savo jausmų, nes aš manau, tai taip. yra labai dėlė šio laikinio jaunimo problema, kad mes nebemokam kalbėti apie tai, ką mes jaučiam. Taip. Mes galim iš, iš e, tikrųjų, nusiųsti ja. smailą, kuris juokiasi ir taip toliau. Tačiau bet, bet, bet, su, bet ne, ne, tiesiog su kitu žmogum sakyti, jam aš tave myliu, arba žinai, ką man taip gera, bet tai yra labai sunku iš tikrųjų. Taip, jiems. nes mes gyvenam tokiai labai technologijų, dabar va, ypač tokiai visuomeniai, kur dažnai jaunimas na, daug laiko praleidžia sėdinami šalia kompiuterio ir taip bendraudami virtualiai. Tai tas gebėjimas bendrauti po truputį... Šiek tiek pamėti to e, aš ir realaus bendravimo. Taip, taip, to, va, būtent, mhm. nes yra labai didelė jaunimų iliuzija iliuzija, kad, na, va, tarkim, ar ten e, įdėjus į nuotrauką į Facebooką, ar ne, ir žmonės ten prispaudžia tų laikų ir tada galvo, kad, o, tai mane priema, žmonės mane myli, mm. ar ne, bet tai yra iliuzija, nes ką reiškia iš tikrųjų tikrai bendrauti ir pasakyti gražų žodį kitam žmogui. Labai sunku. Tai gražus arba... Šiais laikais. Taip, taip, taip. Šie, tie laikai šie. Taip, taip, taip, labai va, viskas keičiasi. Taip, kad, kad tikrai labai svarbu, kaip pasakyti, neužsisklęsti ir tikrai mėginti, mm, kaip sako, atsiverti. Tai labai tai svarbu. Va, ką galėsim pasakyti, kai sutiksime kitą miesto tvarkdarį, taip sakant, gatvę. Ir jeigu tu man sakys, e, sakys e, ten turi cigariuką. <laughs> tai aš sakysiu, viskas gerai, tu patirsi savo vidinį katarsį. Taip, aš manau, kad svarbu visada surasti žmogaus, na, kaip sako, nenuvertinti jo, nes žmogus visada turi ir kitą savo pusę. Tai kaip sako, gebėti ir pasakyti ir gerų žodžių, netgi ir tam agresyviam žmogui. Tai ačiū Jums ačiū labai jums. už pokalbį ant šios pievelės. <laughs> Nėra už ką, ačiū Jums. Kiekvieną laidą Salvija padainuoja. Duokite bet kokį žodį. Kokį žodį? Nors. Taip, Aha. bet kokį šo, šo, šokantį į galvą. Meilė. Meilė. meilė. <laughs> Čia būsenos apibūdimas meilė. Mhm. E, labai trumpas šį kartą šitas bus. Visada. Ne. E, Palatai. Šalta krauji tu mylėk save ir suprasi, kad visi aplinkui myli tave ir gal tu nebebūsi šalta kraujas ir tavo kraujas užvėjai ir svidiniu katarsiu žmogau. Yeah, nu, yeah. Taip įsivaizduoju, kad kadangi morozas nuo žodžio šaltis, tai netgi ir tai galbūt sušils ir kaip... Mor taip, taip, ir mes morozas išvedėm naują savoką šalta kraujai. Tiesiog mhm. vadinsiu aš taip, taip šalta kraujai. Gerai, tai ačiū labai, ačiū, ačiū labai. Ačiū Jums, ir, labai ir... įdomu buvo su Jumis pabendrauti. Dėkui. <laughs> Man atrodo, mes eidami atgal iki, iki, iki perkelos dar pasakysim, kas remia mūsų laidą. Galim ir dabar. Arba pasakyti. gerai, dabar, dabar Taip, greitai. Aišku, tai mūsų pasakyk. laida remia. Spaudos, radio bei televizijos remimo fondas ir gal, gal jau išmokai? Ne, dar. Kultūros taryba, o ir, ir laida tu šitą tai iš. Taip, ir mūsų laida rengia nuostabusis teatras Lino Lėlės. Lėlės. Tai iki kitos laidos. Pasiklausykime, kas šiltos dainos. Taip, tai. O galbūt jūs galite pasiūlyti kokį gabalą? Galiu, pasiūlyti. galiu pas, pasiūlyti e, e, dainą apie vasarą, tai yra nelietuviška daina, mm, tinka. Gerai. Tai yra e, Chris Rėja ir vadinasi Sweet Summer Day. Gerai. Labai gerai. gerai. Prisiminkim vasarą. Žinoma. feel a breeze. I wanna hear the song. time is wasted. Pulling on the line. For sure you're running faster, but you're only.